Bismillah, alhamdulillah, vassalatu wassalamu ala rasulillah. Evo nas deveti džuz, osmi dan Ramazana, današnji dan smo započeli sa postom. U ovom džuzu imamo Musa, ali i sami faraonu, to ćemo govoriti inšala u nekim drugim džuzovima gdje je malo opširnije se govori, a puno se Musa, ali i spominje faraon i njegov narod. Jedan ajd koji govori o onima koji nisu svjesni Allahove opomeni i kazni. Allah kaže hvala jemenu mekra Allah illa al Samo griješnički narod je siguran do Allahovi kazni, ko ne ferma. Po jednom hadisu kaže griješnik vidi grijeh isto u mušicu. Ovako sami čvokom je malo makni, i ništa. A vjernik vidi grijeh ko brdo da se na njega svala. Koja je to razlika? Pa šta je sad? Isti ljudi na izgled, ali boje se različito. Kad nekom rekneš što tu vam radiš, pa kaže što hvali. Sve je što hvali jer kad čovjek zakržlja sa grijesima, onda njemu je sve svejedno. Ne, on ne osjeća da li bio, da li krao, onda je na milijona mora krasiti, mora lagati, zinali činiti, sve mu svejedno postane, jer se uprlja skroz. I nema osjećaj više za Pa je, samo su oni takvi. Kako Allah kaže, lahum kulubun la jefkahune biha, imaju srca, ali ne osjećaju. Valahum a'junun la ne biha, imaju oči, ali ne vide. Valahum adanu la jesme'une biha, imaju uši, ali ne čuju. lajke kele an'ami beluhume adal, oni su kao stoka i gori. U lajke humul gafilun, oni su nemarni. Oni ništa ne osjećaju. Eto, to je to kad ti imaš srce, ali ne osjećaš. Kad onaj more da ubije i da odmah kar je More da radi šta god hoće tako. Znači, to su ljudi koji imaju osjećaja, koji ne vide i ne čuju i oni su gori gori od stoke. Ovdje imamo ajd koji govori, ono nama poznato, Ezel, وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم kad je Allah iz kičmi Adamove nas sve izveo. Šta znači iz kičmi? Znači, sperma nastaje u kičmi. Tu se proizvodi sperma i znači preko sperme mi smo svi na ovaj, ovaj dinar došli, a od Adama Salama. Izvoje potomstvo naše. A sve duše, duše je nešto čudno. Je Allah, kad je stvorio duše, 50.000 godina prije stvarene veća zemlje, duše su stvorene. I Allah je sve duše upitao, elestu bi rabikum, evo sad ovdje govorim, da posvjedoče protiv sebe, elestu bi rabikum, zar ja nisam vaš gospodar? Kalu vela šahidina, jesi, rekoše, svjedočimo. I mi smo, znači, muslimani od Kalu Bela, jel tako neko kaže, pošao priznat Kalu Bela. Znači, mi smo muslimani od onda kad smo sve duše priznali Allaha. I zato se svako dijete rađa čisto u islamu, jer smo svi Boga priznali u svijetu ezala je nas Allah pitao. I šta onda znači kjafir? kad dođe na dunjalku, samo prikrio istinu, koju je već priznao. I zašto se ljudi bore protiv te istine? Zato što je u sebi nosi. To jest problem. Da nema Boga, ljudi se ne bi borili protiv Boga. Nego to je dokaz da ima Bog. Zato se ljudi bore. Jer su to sa tom istinom se svako dijete rodi. Antakulu jamel kijana hina kunana hada gaflin. Da ne bi na sunjem danu rekli, pa nemamo mi pojma. Evo imate pojma. Allah je rekao da smo svi Allah priznali kad smo priznali. Inači niko nije na ovaj svijet došao da nije došao čistu vjeru. I otiće sa ovog svijeta ne čist, nego sa priznanjem. Priznat će mu neće važiti. Priznat će kad bude umiro, tada će vidjeti Azraila. I nema tada laganja. Nema tada snage. Kad noge se savru, kad nema više snage, kad te ne mereš pomaknuti, kad oči ostanu ukočene, šta drugo nego priznat Boga i vidiš kud ideš nazad. I najveći silnici će priznat Boga i Faraon da je priznao. Ali je bilo kasno. Ali nije tada rekao, ja vjerujem, nije rekao, on je rekao, ja Musa antidni, o Musa spašavaj me. Kažu Faraon, taj veliki silnik, da je rekao, Bože pomozi, možda mu opet Allah pomogu. On je opet Musa zvao i priznao njegovog Boga. Nije rekao, jo, Allah pomozi, nego, o Musa pomozi. Jer nije mu Allah dao da se sjeti džibrimo za čipu pjeskom usta da ne bi do, Boga dozvolio. Allah bi mu se odazvao toliko Allah milosti. I tom najvećem sinu faraonu bi se odazvao da ga je rekao Jarabi, pomozi. Jer kad neko rekne samo Jarabi, Jarabi, ja odmah ti sala da zove rekne šta je, šta hoćeš, reci. Samo što si rekao Jarabi. rabi. Allaha si zovnu sa njegovim imenom pa Pita ta Allah šta hoćeš. Pa reci hoć para, hoć posao. Kaže, a znam što mi hoće? Para, posao, zdravlje. To nam najviše treba. Najviše tu mu želim para i posla i zdravlja. Pa reći, ja mi daj mi zdravlja, daj mi para, daj mi posla. Ili para, više im goli para, neko posla. Ima posla sam ljudi, neće raditi. aj sad to neko da ti cipa drva. Aj da kosi, paš vidi, hoćeš ti doći raditi. Hele, ne se ovaj, ovom Ezrodom kažem šta je to ezor. Ja sam vam pričao evo, radi ovog snimanja ove kamere i ovog mobitela. Tamo kažu u konji, sad koliko je sve to vjerodostojno, ali evo da ispričamo. Ima tamo jedan veliki gnostik Sufija, vjernik Džalaludin Rumi. I on je svom ocu rekao nešto što je se otac zabrinuo, ono sjećate se te priči. Kad je njegov otac je otišao na dženazu jednom je rano i vidio ružne znakove na dženazi. I zabrinuo se, pošto je dženazi došao u kući da veli nije i on takav. Jer na dženazi se vidi neki vaši znakovi neki ljudi. Vidi, osjeti se to, ko je dobar, ko nije dobar. Čudo Božje. I kaže njemu dijete, bio je malan, kaže, baba, ja znam što si se ti zamislio. Tako stoji priča. Kaže, šta ti dijete znaš? Kaže, znam. aj reći šta znaš. Zamislio si se, što si bio na džanazi, kaže, kod svog Jerana, nisi vidio fine znakove, pa se bojiš za sebe, kaže, ja. Kaže, ne boj se, kaže, idem sad rumi. Dijete ocu govori, ne boj se, kaže, on je jednom seždu u Ezelu, ovom sad Ezelu, kad su duše sve priznaju Boga i seždu činile. Kaže, duša tvog jarana je jednom pala na seždu. A i tvoja bi baba, kar ja sam te drugi put gurnuo. I kad imaš ožiljak na leđima, ja sam te gurnuo da još jednom učiniš seždu, pa se ti ne boj, nisi ti ko tvoj jaran. I onda on vidio na leđima taj, taj znak, neki ožiljak, kako ga je bila dijete, gurno ruku. I onda je otac rekao, sine, nikad te neću doći kad si ti. Sjediš, uvijek ću prema tebe. I kada ispunio je taj zavijek, Ali nije sin mogao da podnese da otac ustaje prema djetetu. Jer je vidio da je djete posebno dijete. Ali je otac rekao, dijete, ja ću i mrtav prema tebe ustati. I sin je otišao, nije mogao izdržati da, da ustaje otac prema njemu. On je otišao, pa kada se nakon vremena vratio, otac se preselio, on je došao da vidi mezar koji se nalazi tamo u konji, Đalalodin Rumija, mezar. Kaže da je bila krenula svaku i ostao zadignut mezar. Jer je rekao, ja ću i mrtav prema tebi ustati. Ovo govorimo zbog Ezara i još jednog primjera jednog djeteta, kad je Malik ibn Dinar vidio djetica sa zemljom igra. Djet, evo sad mi kad gledamo djecu, vidimo ovu robotsku djecu, vidite kako su oni ambulatini. Kompjuterska djeca, ovo sad, djeca. Ali ovo se djete sa zemljom igra. Neka se djeca igrala sa zemljom. Jel da, u zemlji se igrala. Sad nema više igre. I vidi, ono se igra sa zemljom i smije se i plaće. Sjećate se te priče, sjećate? Mali kibni dinar. Igra se sa zemljom, pretira, sad tam, sad vam zemljom. I onda plaće pa se smije. I onda kad je to vidio ovaj pale, li ovo je čudno dijete, dok on se sa zemljom igra, što plaće, što se smije. I konta ide na njemu priča ide malo popriča s ovim djetetom, ovo je posebno dijete. Konto je onda dal da mu selam nazove. Pa šta ću kada djetetu selam zvat, nazivati, on je dijete, šta on zna? Ali opet mi je došlo, nije obično dijete, ide na njemu salam nazivati. Znaš kad smo dođe, ko je on da ja njemu salam nazivam? I on je prišao, kad je salam na a dijete odgovara, alaikum salam, Malik ibn Dinare. Prozva ga imenom. Kad je njega on zovno imenom, kao dijete, otkud ti mene znaš, nisi nikad vidio. Bo kare, znamo se mi iz Ezala. Naše se duše znaju je tamo u Ezalu kad su čina ceže kad su Boga priznali. Dijete govori sad almu, mi se znamo iz Ezala. Uf, teka je tada priku. Kako dijete zna da se znaju iz Ezala? Pa mu onda mu veli, pa dobro kad se već poznajemo, Šta to radiš sa zemljom? Pa kaže, od nje, od nje smo stvorili, pa ćemo se u nju vratiti. Pa malo gledamo u zemlju, jer nas je Bog od zemlje stvorio, valja u zemlju opet. Pa kaže, što se smiješ i što plaćeš? Pa kaže, smijem se kad mi nam padne Allahova milost, a plaćem kad mi nam padne Allahova kazna. Pa kaže, ti si bezgrišan. Šta se ti bojiš? A ono veli, Kaže, moja mati kad hoće zapaliti vatru, kaže šta je prvo one male trišice uzima, pa onda zapali velike oni. Kad hoće reći, sa dicom će se zapaliti žene. Uh, I onda kraj kad nije da dijete posebno ovako je i ga. Da mi recimo da kad se tako pametan alat dao, kakva je razlika između nefsa i ruha. Ruh je duša, nefs to su protjevi. Onda mu dijete rekne, znači šta ti je nefs? Tvoji protjevi. Nefs je ono što si prvi put zamislio kad si meni krinuo. Što si skonto ne trebam salam nazivati. To je tvoj nefs. Jeste razumjeli? A ruh je ono što ti je drugo rekao. Da nazovi Nazovi <clears throat> ipak salam. Eto, eto šta je ruh, a nefs je ono ko si ti kad u tebi progovori ono ja sam neko i nešto. To je nefs. E, eto, malo smo sa tim ezalom završili da znamo da smo mi svi Boga priznali. I oni najveći čafiri, i oni sve što kome sve srce čini, moraju zato što su otišli, duša traži nešto, pa ako ne nađe pravi izvor, onda na, nauču se svega napije. Allah ima svoja lijepa imena, pa kada dozivajte tim lijepim imenima. Evo jedna dova koju ja nekad trošim kad nam padnem, koji ima tešku situaciju, bezizlaznu situaciju, brige, tugu, žalost, velikog sa lijepim imenima, ovako stoji. Koga god zadesi neka briga, tuga, žalost, problem pa kaže Allahu moj, ja sam tvoj rob, sin roba i robinje tvoji. Moj je život u tvojoj ruci, tvoj sud za mene važi i sprovodi se. Tvoja odredba za mene je pravedna. Molim te svakim tvojim imenom, kojim si sebe nazvao ili koji si u svojoj knjizi objavio ili kojom si ikoga od svojih stvorenja naučio ili koji si u svojem tajnom znanju zadržao da učiniš veličanstveni Kur'an proljećem srca moga, svjetlom grudi moji i da njima ostraniš žalost moju i odbiješ brige moje. Kaže, Allah će mu ostraniti žalost, brigu i tugu i da ćemo iz te situacije. Pa na to rekoše, Allah poslaniće, hoćemo li naučiti te riječi u dobu? Kaže, reče Ali svakako, kogod ovo čudni, dužen da ovo nauči i da ovako Allah se I da, svi mi imamo nekad nekih teških situacija, bolesti, porodičnih problema, ovo je ovo sam ja vam jednom dijelio, umnožio pa vam Gdje je to zalutalo, ja ne znam. Ima u ovoj zadnjoj mojoj knjizi apoteka, između ostalih doba i ova doba. Ali govorim da sam vam dijelio bez prodaje, da ne bude da se onaj u pare. Želio sam da imate ovu dovu koja je pouzdana, u prenosi znači eh, Ahmed eh, od Abdullah ibn Mas'uda u tefsiru ibn Kasira. Allah voli da se dobila sa svojim lijepim imenima, on ih ima 99, na rukama imamo broj 99, to smo još govorili, ovdje u desnoj 18, a vamo je 81 i 18 je 99. A kad oduzmimo 81 manje 18, dobijemo koliko Mohamed Ali Salam živio, 63 godine. To je pravo doba starosti. Kogod više žive poslanika, to mu je na fila. To mu je Allah dao kao na filu. Jer je život Pengamberov realna starost je 63 godine. Hazreti Omer je preselio u 63. Ebu Bekir je preselio u 63. Sve trojica su tačno živjeli po 63 godine. I inače, prosječan život, kako kaže Muhammed a.s. moj umet živi od 60 do 70 godina. Rijetki su oni koji žive 80 i 90. A inače, ko doživi, kaže 90 godina u islamu, njemu je Allah sve oprostio što će biti što je bilo. Imao imaće pravo da se zauzma za svoju porodicu. Već od 40 godine po islamu doživi 40 godina neke povlastice. Allah mu olakšava polaganje računa. Pa 60, pa 70, a 80, znači Allah mu sve oprašta. 90 čak mora više pađe. Ko ostari tolike godine, ali 70 je tu, prilike svi živimo oko do 70 godina. Ovo govorim zbog Muhammed Islama i ovo kad smo oduzeli 81 manje 18 dobijemo 63, 63 godine. Evo, Hudil ahvala vahmol bil orfi vari dane kaže Allah Đerašanu, uzmi dobro, uzmi oprost, traži, popraštaj, vatmur bil orf, Naređuj dobro, vari dan žahi, okreni se od neznalica, nemoj s neznalicama, s budalama najbolji ti budala. Ko se pravi pametan među budalama, veća je budala. Među budalama je najbolje biti budala. Jer kaže, pametan popušta, pametni popušta, kako da ide. Ne mere pametan popustiti koliko budala more zategnuti. Onda samo znači budi ti budala, budalama ili are. okreni se od njih. Allah kaže, okreni se od neznalica, od budala. Pa kaže, kad je ovo objavljeno, praštaj. Kaže, ale islam, šta je ovo Džibrile? Pita Pingamber Džibrila, šta da prašta? Pa je rečeno hadisu. Praštaj ko tebi neće, idi ko tebi neće i dadni ko tebi ne da. Ja sam ovom hadisu razmišljao i kažem, samo mogu je vlije po ovom hadisu postupiti. I budala Da li zato što mi je sve svejedno, je lija što nije opterećen ovim što smo mi opterećeni. Nema među nama, Bog je kadr među hođama i među lemom. I jedan da more po ovom hadisu postupiti. Da dadne ko tebi ne daje, moraš mu dva puta, treći put reći, pa ne dajem više, jer tebi ne daje. Dosta je. Ako smo jednom halalio, kaže, pa šta je on tebe oprostio? Pa znaš da ti nije. I gotovo, nešto, nikada I treći, ako s ti njemu otišao jedan put, dva put, kad je on tebi došao? Kraj. Po ovom hadisu samo mogu je raditi. Možda ima još koji čudak, da, Evo, a još jednom da ponovim. Dadni kod tebi ne da, otiđi ko tebi neće i oprosti ko tebi neće. Taj će imati dobro i ovog i onog svijeta. I tada ćeš znati da mi ime Boga radiš. Kad ja tebe zovnim na iftara, čekam da i ti mene zovniš. To je jedan jedan, to nema vada. Kad ja tebi nešto donesem, čekam da mi vratiš. Ne je to to. Ovdje kad ti dadneš kod tebi neće nikad dati, onda znaš da u ime Boga. Ovo je sve drugo jedan jedan. Vradja će on meni. Idem ja njemu dati, treba će on meni. Ovo je sve računica. Ovaj hadis je u ime Boga. Kad ti dadneš kod tebi ne da, kad moraš oprostiti, znaš da tebi neće oprostiti. Neće ti valjati, sigurno. Probajte jednom u životu raditi po ovom hadisu. Otiđi nekad i onome kod tebi neće nikad ući. Halali kod tebi neće i dadni kod tebi sigurno neće dati. To je hadis da, da se ispita ali radi Allaha radite. Lako meni vikat ja ime Boga, dobio kovertu, najeo se, pino mi i kaže joj, ja se vapa zarađivam. Lako je takve se vapa zarađivati, kad si je fino. Sad, evo, sutra najveće zove bisturs, primjer, odiš, u hotel, dol, najdeš se, sa ljudima se vidiš, poselamiš, kaže joj, ja se vapa. Lako je takve se vape zarađivati. Hajde ti zaradi ovaj seva. Odaj onome što tebi ne da, paš vidi kad ti žena rekne, kad skoči na tebe. Žeš njemu je dati. Šta je on tebi Šta je on tebi donio? Ovo je to teško da Bog sačuva. E, hajda ljudi kraju. Kaže, mu tek oni koji se Boga boji. Njih kad šeitan spopani. I da mesehom tajfom mene šeitan te zekeru. Oni se odmah dozovu. Oni koji se Allaha boji. čini šetan šeitan malo zahvata. Kažu, stani dobro ali to su oni koji se boje. A koji se ne boje, on će sve isolati, sve će na nagrižiti, na kraju će i ja pogrižim. E, Enfal, sura Enfal, ratni plijen. Ovdje se govori da Muhammed Ali ima prava ratnog plijena. Priješnji poslanicu nisu imali prava ratni plijen. Petinu. Šta još Muhammed Ali imao što drugi nisu imali? Šta? on je poslao cijelom čovječanstva. Priješnji poslanici su bili poslati samo svom narodu. Šta je još Muhammed Ali imao što drugi nemaju pa gamberi? Ima šafat koji je ostavio dovu za sudnji dan. Znači, svoju dobu nije tražio na dinamiku, ostavio za, za Dalje, osvajao je sa strahom. Na mjesec dana hoda, kad bi čuli da je Muhammed Ali krenuo, onaj, on bi se pripadao. On bi se dvije od strana. I šta još? Ne znam ja šta ima više. sve pobrali. I cijela mu je zemlja učinjena mesđidom. Jer su priješnji poslanici mogli klanjati samo u džamijama. Nema svugdje klanjati. Vidite kako to bilo teško. Nema kod kuće klanjati. Nema na putu, na A Muhammed a.s. Allah činio je čitav dunjalog mesđidom, mjestom obavljanja sebe. Eto sad ste naučili odlike Muhammed a.s. odnosno na drugi. mu ratni plin, osvajao sa strahom, cijelom zemlju činio mešidom, svoj dog ostavio za ahiret i poslan je cijelom čovječanstvo. Ja sebe treniram da li sam zapamtio. Valja sad hladan biti nisi glavu. Znate šta je, šta sam sebi, sebi kad ovako kreditar izgledaš. Najjača opcija nefsa da ukrutiš ove šeitanuke u sebi i sve ove protive, jeste da mu ne položiš. Ne daj mu jest, paš kako će slušati. Jeste razumili? Najbolja opcija je post. Kad te svrmi glav, nije ti ni E to je, to je kažnjavanje nefsa. Ili uročavanje, ne da ubiješ nešto, nego da, ga, da on malo dođe iz sebe. Nema lajanja kad si gladan, ne mereš puno lajanja. Imaš šene, ali slabo laje kad je gladan. E i ovog predikta, ono, vidiš, e treba neksu ovaj post. Malo, on se radio, iftaru, ali neka malo, nek se malo napoti gladan. Uh, kaže, kada vas Pigamber pozove, odazovite mu se, da bi obživili. Onaj ko ima vjeru je živ, ko je bez vjeri je mrtav. To su živi mrtvaci. Tako Allah kaže. Pa Allah dijeli između nas i naših srca. Sad je ovako, sad nakon. Pa ima dola koja učim posle posle svakog namaza. Allahumma yamu muqallibal qulub, thabbit kulubena ala čini kalbi ala ovo O ti koji prevrćeš srca, učvrsti moje srce uvjeri, Da ostaneš uvjeri, da ne pobudališ. Uvjeri da ostaneš. Ovo treba ući po svakog namaza. Da ostaneš u jer srca su sad tam, sad vam. Sad čudniš ovo, sad ono. I dvije sigurne sam kamer garanti. Kaže Allah Đalšan. dok si ti među njima neće je Allah kazniti. Neće umet Allah kazniti dok je Muhammed živ, salam. A neće vas kazniti sve dok budete oprsa tražili. Dok god vi ćeš stakrula, ne boj se. Pa pred iftar uzmite i sto puta kažete stakrula. Muhammed alaihissalam je to radio dnevno. Pa nismo mi bolje od Uzmite, prediktajte i sto puta reći stakrula, stakrula, stakrula. To je dvije minute. Neće nas Allah kazniti, povećat će ti na faku dok budeš oprosa tražio. I kaže Allah Đalšanun, na kraju je suri Enfal, u ovom džuzu, ima oni nevjernika koji troše svoje imetke da bi odvraćalo od lavo puta. I trošit će ih, ali će biti poraženi i ožalošćeni. Kad tebi dođe ovako, sad evo, vitre, zekijat, iftari, pomoć. Nek sam nam padnu oni koji ne vjeruju da on troši i metak da odvrati od Allaha. Ti daješ na Allahom putu i opet ti žao. A njemu nije žao da odvraća. Sjeti se toga pa će ti manje biti žao. Jeste sad razumeli. Njemu šetan sladi, to troši, kud ne treba. A tebe onda tra, straši, joj, ćeš toliko dati za zekijat. Okrnji. zadni da ne bi u kaboru imao probleme na svojim danu i zekat i bitre i kad mogneš da pomogneš sa Markom neko sto maraka i Marko isti će ti biti. Uglavnom, evo ovo dobro poređenje da nas Allah učine od onih koji dijele na lavom putu. Amin.